klausītāji! Tagad jūs dzirdēsiet raidījumu vairāk, tālāk, dziļāk ar kustību prosanktitāte. Labvakar, dārgais radio, arī Latvijas klausītāji. Ir otrdiena, pulkstenis drusku pāri astoņiem, un kā ierasts rādījumā arī Latvijā ēterā kustības prosanktitāte rādījumus vairāk, tālāk, dziļāk. Šodien studijā būs Signe un Ella. Un um, kopā mēs um, dalīsimies pārdomās par Dievu vārdu, jeb um, izmantojot mūsu kustības dibinātāja Guljermo Čekvintas uh, radīto metodi eksplozīvais evaņģēlijs, mēs ļausim evaņģēlijam aizdegt mūs, aizdegt arī jūs, uh, un sadzirdēt, kas tad ir tas, ko Dievs katram no mums personīgi grib pateikt caur šo vārdu. Jo tas, ko mēdz teikt mūsu kustības dibinātājs, būsim cilvēki, kas dzīvo Dieva vārdu, nevis vienkārši klausās un uzreiz aizmirst par to. Metodē, ko mēs izdzīvosim, ir trīs soļi, mīlestības skatiens, gudrības apgrūšana un pravietiskais norādījums. Visus, visus šos soļus raidījuma laikā arī izdzīvosim, bet kā ierasts, tad sāksim ar dziesmu. thank you Be lai tas paliktu nāc svētais gars un apgaismo manu sirdi, manu dzīvi un visu manu būtību. Tāpat kā Simeons bija piepildīts ar tavu garu, arī es vēlos būt piepildīts ar tavu saldo klātbūtni. Kopā ar Simeonu es vēlos pasludināt. Tagad ļauj savam kalpam doties mierā, kungs, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu. Svētais gars atver manas acis, lai ticētu, lai mīlētu, tu glāb mani katru dienu, tu svētī mani katru dienu, tu svētī visu pasauli ar savu nāvi un augšām celšanos. Āmen. Tagad um, klausīsimies un lasīsim Dievu vārdu. Um, tas, ko mēs darām savā raidījumā, mēs pārdomājam svētdienas evaņģēlī fragmentu, uh, um, no vienas puses, lai sagatavotos uh, sirdī jau svētdienai, bet uh, metodi var izmantot lasot uh, jebkuru uh, svēto rakstu fragmentu, un kā mēs zinām ar svētiem rakstiem, tad uh, tas vārds, kas mūs uzrunā katru dienu, var būt cits. Tad uh, klausīsimies, uh, kā šodien mūs uzrunā Svētā Lūkas evanģēlija otrās nodaļas 22. līdz 23. pāns. Uh, Un, dargais klausītāj, ja tev ir kādas pārdomas, vai tu sadzirdi, kāds vārds uzrunā tieši tevi, tad uh, droši padalies un atsūti īsiņā uz telefona numuru 266, 772, 72. Padalies ar šo vārdu, kas uh, no evaņģēlīja uzrunā tevi. Um, jā, vēlreiz atkārtošu telefons īsiņām 266, 772, 72. Un, uh, jā, lai evaņģēlījis kļūst par dzīvi. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstījis svētais Lūkas. Un tie, kad saskaņā ar mūzes likumu viņa šķīstīšanas dienas bija pagājušas, nesa viņu uz Jeruzālemi, lai viņu upurētu kungam, kā kunga bauslībā rakstīts, lai ik viens vīriešu kārsts pirmdzimtais tiktu kungam svētīts. Un lai upurētu vienu pāri ūbeļu vai divus jaunus baložus – kā tas sacīts kunga bauslībā. Un lūk, Jeruzalemē bija cilvēks vārdā Simeons. Šis cilvēks bija taisnīgs un dievbijīgs, un viņš gaidīja Izrēļa iepriecināšanu, un svētais gars bija viņā. Un no svētā gara viņš bija saņēmis norādījumu, ka viņš nāves neredzēs, iekams nebūs skatījis kunga svaidīto viņš garā pamudināts iegāja svētnīcā, un kad vecāki ienesa Jēzus bērniņu, lai pie viņa izpildītu bauslības paražas, tas ņēma viņu savās rokās un dievu teikdams sacīja: Tagad, kungs, saskaņā ar taviem vārdiem atlaid savu kalpu mierā, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu ļaužu vaiga priekšā gaismu pagānu apgaismošanai un tavas Izrēļa tautas godu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slava Kristum! Eksplozīvā evaņģēlī pirmais solis ir mīlestības skatiens. Kad mēs tiešām atveram savu sirdi un um, caur svēto garu ar mīlestību uzlūkojam um, vārdu un, uh, un kāds vārds mūs noteikti uzrunā. Uh, Tas var būt viens vārds vai teikums, bet kaut kas tāds, kas eh, šajā fragmentā iekrita acīs. Ella, kādi vārdi šodien uzrunāja tevi? Jā, tādi daži teikumiņi. Mm, pirmkārt, lai ik viens vīriešu kārts pirmdzimtais tiktu kungam svētīts, otrkārt, cilvēks bija taisnīgs un dievbīgs, treškārt, eh, un svētais gars bija viņā – uh, arī viņš garā pamudināts un vārdiem atlaid, saskaņā ar taviem vārdiem atlaid savu kalpu mierā, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu. Forši. Eh, mani šodien uzrunāja vārdi um, likums. Viņš gaidīja, atlaid savu kalpu mierā, gaisma pagānu apgaismošanai. Dargais klausītāji, atgādinu, ka mēs droši gribētu, ļoti gribētu arī dzirdēt kādus vārdus no evaņģēlīja fragmentu uzrunā tevi. Telefons īsiņām 266, 772, 72, bet, lai pārdomātu evaņģēlīju, tad lai skan dziesmu. svēts. Jēzus man smaidīja, cik tas ir lieliski dzīvot ar Jēzu. estás atpakaļ un uh, turpināsim pārdomāt evaņģēliju ar ekskluzīvā evaņģēlija otro soli, kas ir gudrības apgūšana, kad mēs pārdomājam, kāpēc tieši mani uh, šodien ir uzrunājuši šis dzirdētais vārds. Atgādinu, dārgais klausītāji, ka, ja tu gribi padalīties, tad droši uzrakst mums īsiņu, telefons īsiņām 266, 772, 72. Un mums ir arī māsas rītas pārdomas kura raksta, ka viņu uzrunāja vārdi, kad bija pagājušas rituālās šķīstīšanas dienas saskaņā ar mūzes likumu, Marija un Jāzeps aiznesa bērniņu uz Jeruzālemi, lai viņu nodotu kungam. Tad vārdi, kas uzrunāja, bija: Tagad, kungs, saskaņā ar taviem vārdiem, atlaid savu kalpu mierā. Un vēl, un tavas pašas dvēseli pārdur zobens, lai atklātos daudz sirdžu domas. Um, un otrais solis, kad um, ehm, Mārs Rīta stāsta, kāpēc viņa uzrunāja šis vārds. Uh, ehm, 40 dienas pēc Ziemassvētkiem baznīca svin kunga prezentācijas svētkus un pasaules konsekrēto personu dienu. Evanģēlists Lūkas um, otrajā nodaļā runā par to, ka austrumos šo svētku svinēšana aizsākās 4. gadsimtā, un kopš 450. gada tos dēvē par satikšanās svētkiem – jo Jēzus satiekas ne tikai ar templi un tā priesteriem, bet arī ar Simeonu. Ap 5. Eh, gadsimta vidus svētki ir sastopami arī Romā. Ar laiku šiem svētkiem tiek pievienota sveču svētīšana, lai atgādinātu par Jēzu kā pagānu gaismu. Saistīta ar konsekrētām personām veltītā diena nozīmē, ka arī viņi ir kā Kristus gaisma mūsu vidū. 40 dienas pēc Ziemassvētkiem baznīca svin Jēzus piedzimšanas svētkus templī. Tas ir kā pielikums Ziemassvētkiem. Fantastiski, kopš kunga dzimšanas ir pagājuši 40 dienas un saskaņā ar likumu bērniņš tiek aizvests uz templi. Kā atgādina evaņģēlists Lūka, kad bija pagājušas rituāla šķīstīšanās dienas saskaņā ar mūžas likumu. Šajā liturģiskajā kontekstā mēs sastopam vairākas personas. Pirmkārt, Simjonu, kurš gara vadīts devās uz templi. Simjons, kā, te, kā tekstā teksts, pārvietojās svētā gara pamudināts un viņa vadīts. Atpazīst šajā bērniņā gaidīto, tautu gaidīto. Gara balss, mūsu iekšējais skolotājs, joprojām turpina čukstēt mūsu sirdīs un brīvības vārdu priekšlikums. Tad mums spēja vērot un abrīnot. Taču bieži vien šo balsi apslāpē daudzas pasaules eh, personīgā labuma eh, vai citas balsis, un tādēļ mums ir grūti atpazīt savā ikdienā kunga klātbūtni dažādos sīkumos. Mācīsimies no Simeona klausīties Dieva balsī, svētā gara balsī. Ļausim Dievu mūs uzrunāt un kā Simeonam pateikties Dievam. Simeons pateica Dievam, pateicās Dievam, ka viņš redzēja Jēzu, mūsu pestītāju – Šo, šo himnu, ko Simeons lūdzās ar visu baznīcu, to lūksimies katru dienu kompletorija laikā, baznīcas nakts lūkšanā. Kā Marija paturēja savā sirdī Simeona vārdus, arī mēs paturēsim klusumā to, ko Jēzus mums saka katru dienu, arī, ja ir ciešanas, tāpat kā Marija saņēma no Simeona. Marija ar savu jā atbild gan priekos, gan ciešanās, un arī mēs atkārtosim mūsu jā katrā dienā, mierā un bēdu laikā. Man liekas, ka ļoti skaistas e, pārdomas māsai Ritai. Atgādināšu, dārgais klausītāji, kad arī tu vari padalīties, e, kāds vārds uzrunā tev. Tevi telefons izziņām 266 772 72, bet um, tagad mēs ar tevi vēl, kādas ir tavas pārdomas par šodienas evaņģēliju? Šodien es gribu teikt tieši tā, kā māsa Rita teica. <laughs> Bet vēl es varētu piemetināt, jā, kā jau māsa Rita eh, teica, ka tā asociācija ar šīs dienas evaņģēliju ir kā kunga prezentācijas vētnīcā, jeb sveču diena, eh, un man arī vēl turklāt sasaucās ar rožu kroņa pirmās daļas ceturto noslēpumu eh, – upurēšana templī. Jā, uh, Un, un, un vēl es vēlējos piebilst šodien, kad uh, svētais Simeons man asociējas ar tādu stabilu, gruntīgu tēva, priestera, vieda tēva un pravieša atspulgu, kā arī mm, tāds izcils uh, vīrieša paraugs, uh, jo viņš uh, viņa izcilība tieši bija tajā, ka viņš cerēja, gaidīja, ticēja, viņš bija taisnīgs un dievbīgs, kā evaņģēlijs arī mums saka, ka viņš redzēs to gaismu un ka viņš to piedzīvos, viņš tā kā to zināja, viņš gaidīja, viņš droši vien tikai nesaprata tieši kad. Un, un šī brīdī viņš sajuta to svētā gara pieskārienu, to pamudinājumu, un kad jā, tas ir tas, e, un, un vēl es vēlējos pateikt, ka atlaid savu kalpu mierā, jo manas acis redzējuši tavu pestīšanu, ka tā mums būtu katram, arī sievietēm, <laughs> ne tikai vīriešiem vai priesteriem vai klostermāsām, e, tā mums būtu katram jāsaka katru dienu, tas nozīmē nodzīvot katru dienu kā pirmo un pēdējo, uh, un katra diena jānodzīvo tā, lai dienas beigās mēs varētu tā pateikt, atlaid kungs savu kalpu mierā, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu. Paldies! Uh, jā, arī manas pārdomas uh, ir uh, līdzīgas, kā jau mēs uh, iepriekš dzirdējām, un uh, arī tas vārds, kas uzrunāja, protams, kad um, bija um, Eh, nu, tādas eh, varbūt arī divējādas sajūtas, kad, eh, kad Jāzeps un Marija jau tāpat vien nu, negājuši to klosteru vai garām ejot vai, vai kaut kā, bet, bet viņi tomēr ievēroja šo likumu. Un arī tas, man liekas, tāds, lai arī viņi jau zināja, ka viņi audzina dieva dēlu, un kad, kad tas ir brīnums, kas ir noticis, uh, un tā ir svētība, bet um, viņi nekļuva, nu kā mūsdienās droši vien gribētos, uh, vai mēs tā domājam, ka nu, viņi nekļuva iedomīgi vai, uh, vai pārāki un, uh, un nesāka, uh, nezinu, vai sludināt paši vai... Uh, vai kaut kā darboties vai mācīt, bet, uh, bet viņi pildīja šos likumus, kam, kam viņi pakļāvās. Un, um, Un tas jā, liek padomāt par to, ka tāpēc jau ir kaut kāda kārtība, un, un tāpēc, man liekas, ir tik ļoti spēcīgas arī šīs baznīcas tradīcijas, jo, jo mēs Mēs jau tā kā nedomājam, ka mēs ejam uz baznīcu, jo ja mēs neaiziesim, tad kungs mūs sodīs, bet mēs ejam uz baznīcu, tāpēc, ka tā ir mūsu, nu, arī grūtās dienās, kā jau arī Rita savās pārdomās rakstīja, kad, ka tā ticība jau ir gan priekos, <laughs> gan bēdās, nu tāds, kad, jā, par to, ka šī tradīcija ļoti spēcīga. Un um, Līdzīgi arī jau kā meitenes teica, tad, eh, tad šis te eh, gaidīšanas laiks, un, eh, un varbūt, ja mēs padomājam par Simeonu, kāds viņš varētu būt mūsdienās, tad, tad man liekas, viņš ir tāds ļoti gaišs, un, un viņam tā gaidīšana droši vien, kad viņam šo bija padzīvojis, un ja viņam tā doma, kad viņš kaut kad redzēs um, Dievu, kas viņam bija apsolīts, tad, um, tad tā ir tāda ļoti skaista um, doma, ar ko dzīvot katru to dienu, bet, um, bet es ticu, ka viņš bija arī noguris. Un, man liekas, šie te vārti, kad atlaid savu kalpu mierā, ir tāds, nu, kad, jā, ka viss es esmu izpildījis, un uh, un tagad es varu būt mierīgs, un es tiešām piekrītu arī Ēla tavam teiktajiem par to, ka uh, būtu skaisti, ja mēs tā varētu nodzīvot katru dienu, kad, uh, kad sajust to, kas ir, ko arī Rita pieminēja, ka to Kristus balsi mums mūsdienās ir varbūt ļoti grūti dzirdēt uh, pa vidu visam pārējiem, bet, uh, bet tiešām sajust to, kad uh, Kristus katram no mums pieskarās katru dienu. Jā, bet um, ar to viss nebeidzās, jo eksplozīvajā evaņģēlijā ir arī trešais solis, kas ir pravietiskais norādījums, kad mēs apņemamies uh, dzīvot Dievu vārdu, jo, kā teica arī kustības dibinātājs, būsim cilvēki, kas dzīvo Dievu vārdu. Tad uh, Rīta raksta, ka viņas apņemšanās būs uh, lūgt kungam iemācīt uh, izkopt praviešu Simeona sirds un, sirdi un skatienu, mācoties, tiek tieši uz augstām un patiesām vērtībām. Un otrs ir arī lūgties par visām konsekrētām personām, lai Dievs palīdz viņām un viņiem kļūt eh, par Dieva gaismu mūsu vidū un palikt uzticīgiem savā aicinājumā. Ēla, kāda būs tava apņemšanās? Jā, nu, par to svētā gara pamudināšanu man ļoti vēlēt, es vēlētos pati lūgt un citiem novēlēt, uh, lūksimies un apņemsimies eh, gribēt, gribēt būt svētā gara pamudinātam. Eh, nevis vienkārši tāpat dzīvotāji, kā tur pat to straumi ies, tā kā būs, tā būs, bet vēlēšanās eh, iepazīt svēto garu un lūgt, lai mums Dievs, trīsvienīgais Dievs arī dāvā svēto garu. Un tad mēs būsim svētā gara pamudināti un apgaismoti. Super. Um, jā, arī mans pārdomas ir um, par to, lai, uh, lai nebeidzās um, tā um, ilgošanās un uh, lai ir um, arī mēs zinām, ka uh, pavisam drīz tas laiks iet tik ātri, ka mēs uh, būsim jau gavēņa laikā <laughs> un pārdomāsim uh, visus um, šos tā Kristus ciešanas um, uh, uh, dzīvi un laika posmu par to, kad uh, Kristus tiešām nāca pasaulē, lai, lai nomirtu par maniem un taviem grēkiem. Bet um, man liekas, ka ir svarīgi arī šajā laikā un līdz tam mm, dzīvot un nepazaudēt to svēto garu un to deksmi, to, to simionu prieku un mieru par to, kad, uh, kad tas būs, tas atnāks un, uh, un es to redzēšu. Un, uh, Un tiešām arī kā Rīta minēja, gan, gan priecīgās, gan bēdīgās dienās sajust um, un sadzirdēt to uh, svētā gara balsi. Jā, tas uh, šovakar no mums arī viss. Mēs um, gribam pateikt um, lielu paldies par uh, ziedojumiem Radio Marija Latvija, jo mūsu raidījums, tāpat kā jebkurš cits Radio Marija Latvija raidījums, var izskanēt un skanēt uh, tikai pateicoties klausītāju ziedojumiem, un mēs turpinam, mēs turpinam arī lūgties un, eh, un aicinam arī turpināt atbalstīt rādījumu arī Latviju eh, par kustību pro sanktitāte. Ja vēlties kaut ko uzzināt vairāk, tad eh, droši meklējiet mūsu Facebookā vai prosanktitāte.lv. Ehm, ja vēlaties kaut ko vairāk uzzināt, droši rakstiet. Un trešdienas ir mūsu jauniešu vakardienas, kad mēs uh, tiekamies un pārdomājam un dalamies savās gan piedzīvojumos, gan varbūt arī citreiz pārdzīvojumos. Tā kā, ja vēlties kaut ko uzzināt, droši rakstiet un eh, noslēgsim ar lūkšanu. Marija, tu šodien kopā ar savu vīru Jāzepu pamati pazemīgi ienāc templī, nesot savu dievišķo dēlu un uprējot viņu tēvam par visu cilvēku pestīšanu. Šodien Svētais gars caur sargu Simeonu ir atklājis pasaulē, ka Kristus ir Izraēļa godība un pagānu gaisma. Mēs tevi lūdzam, svētā jaunava, dāvā kungam arī mūs, kas esam tavi bērni. Dāvā, lai mēs, atjaunoti garā, staigātu Kristus, mūsu vienīgās cerības gaismā, lai satiktu viņu godības pilni mūžīgajā dzīvē. Āmen! Paldies, dārgais klausītāji, ka šovakar bija kopā ar mums. Šodien studijā bija Signe un Ella. Un uh, tiekamies jau pēc nedēļas, lai svētīgs vakars! visiem saviem bērniem, visiem saviem bērniem. sabes.